umetujia kwa kheri mwezi mwema. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muislamu daiman ni binadamu ambaye huwatakia watu mazuri na hutakia wanadamu wote kheri. Unapomwona mgonjwa mwombee shifa, na unapomwona mwenye huzuni mwombee faraja na unapomwona aliyeneemeka mwombee baraka, na unapomwona mwenye dhambi mwombee hidaya, na unapomwona asiyekuwa Muislamu mwombee ili awe Muislamu. Wewe huhitaji kwa kuombea wao chochote, lakini wahitaji kukubaliwa na Allah jalla jalaluhu. Unapofanya hivyo, ndugu yangu Muislamu, utakuwa wewe wajiombea nafsi yako kwa sababu Muislamu anapowaombea ndugu zake Waislamu mazuri, yeye hukumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, yoyote anayemwombea mwenzake an dhahri lghaib, basi kuna malaika na yeye huwa asema walaka bimathil. Ukimwombea mtu shifa walaka bimithil, Mungu atakupewa shifa. Ukimwombea mtu baraka walaka bimithil, na wewe utabarikiwa. Ukimwombea mtu hidaya walaka bimithil, na wewe utapata hidaya. Muislamu hawi mchoyo wala Muislamu hataki mazuri peke yake. Muislamu daima ni waishi, yuhibbu linnas ma yuhibbu linafsi, huwapendelea watu kile anachokipendelea nafsi yake, na hujiona kwa kufanya hivyo amekuwa karibu na watu waliokuwa wema. Manabii wote waliishi kwa sababu ya kutakia watu mazuri, Mungu akawaita muhsinun yani ni watu waliowafanyia wanadamu ihsani kubwa. Na mumin popote pale alipo, Muislamu mwenendo wake anafuata wema waliotangulia kutoka manabii mpaka mtumi wetu Muhammad mpaka waliokuja baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Daima wao ni kama mti wenye matunda, wanatakia watu kheri, wanaombea watu mazuri. Na mumin siku zote si mtu wa kulaani watu wala kuwapiza watu, na mimi na wewe tuwe ni mfano wa watu kama hao ili na sisi tupate dua za malaika. Kila tunapoombea wenzetu mazuri, tuzidi na sisi kuitikiwa na malaika, kuambiwa wala kadhimithil. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.